book two หกสิบสี่ sešdesmit četri การปฏิเสธหนึ่งัวเลียกุมส์เวียนส์ผมไม่เข้าใจคำศัพท์ e นสปร a p ตุชัววาร์ดุผมไม่เข้าใจประโยค Es nesaprotu šo teikumu. ผมไม่เข้าใจความหมาย Es nesaprotu nozīmi. คุณครู Skolotājs. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Vai jūs saprotat skolotāju? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Jā, es viņu saprotu labi. คุณครู skolotāja คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ vai jūs saprotat skolotāju ครับ ผมเข้าใจท่านดี jā es viņu saprotu labi ผู้คน ļ า u ดิสคุณเข้าใจผู้คนไหมครับายยูสส s a ร r o ตชัวสเลา u ดิสไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับอสว s นุสติกลาบินเนส s a p r o ตุเพื่อนหญิง แฟนดรา u d เน n คุณมีแฟนไหม Vai jums ir draudzene? ครับ ผมมี Ja, ir. ลูกสาว Meita. คุณมีลูกสาวใช่ไหม Vai jums ir meita? ไม่ผมไม่มีลูกสาว Nē, nav.